Ве поздравувам и ви посакувам Божи благослов. Слава на Бога за уште еден убав и прекрасен саботен ден. Згоре на тоа сончев. Кои интересни новости ги имаме за оваа сабота од изминатава седмица. Дали забележавте дека деновиве Ова веројатно ќе ми стане пракса секогаш пред проповед да кажувам новости од изминатата седмица. Но такви новости кои ќе се поврзани со верата, со спасението, светото писмо и нисто помалку важно со нашето здравје. На вести, значи, владата начало со премиерот го повикаа народот на здрава исхрана. <laughs> Много интересно. Како да ги слушал или да ги гледал на интернет здравствените прилози на брат Борче, премирот тоа почна да го проповеда на пресконференција. Меѓутоа, повели брат Зоран, Па јас сам малку поважно се занимавав со тој проблем, затоа што тој проблем а, За жал, за жал а, са малку да не испадне дека ја и ти разговараме, а другите, <laughs> не разбирајќи што се работи. А, значи, јас спомнав во контекст на мејатата савата, проповета, дека најголемите глупости во Северноамериканската дивизија се случиле по 2007 година, односно по годината во која што било одлучено, а може би тоа било отпорано одлучено, не баш таа година, секој проповедник на, на таа дивизија, за да биде примен на служба во било кој округ, да мора да има барем, значи најмалку магистратура по теологија. Е сега, меѓутоа не кажешме кои се тие глупости. Но вие што следите интернет, знаете дека во изминативе години, токму откако начело на Генерална конференција е дојден е, пасторот Тед Вилсон за председател, кој што на својот инаугурален говор најави реформи и едноставно апелираше до адвентистите да се вратат на старите принципи во помногу точки, значи во однос на верата, токму значи за неговиот мандат се случија уште поголеми глупости со што се покажува дека постојат многу структури во самата деноминација, значи цели уни и сега веќе и целиот комплетен состав на административен состав на Северноамериканската дивизија, кои што не сакаат да покажат никаква послушност ниту кон него, ниту кон принципите што самата Генерална конференција на своите собори ги изгласувала во минатото. Конкретниот проблем, значи, е прашањето за ракоположување на жени за старешини и проповедници, кој што одново се подгрева во изминативе години, а како што знаеме, цели, цели унии во Северноамериканската дивизија веќе гласале против, односно, против одлуката на Генерална конференција, гласале за да ракоположуваат жени, со што ја погазуваат самата Генерална конференција. Значи, случува голем хаос И оно што е интересно и што исто така имав намера да го споменам, е дека неделава се случи една друга бомба што покажува структурите во адвентистичката деноминација, од кого се раководени и кому му служат. Имено така беше објавена веста бомба во Ватикан. Токму новиот папа, језуит, токму неговата сегашна гарнитура ги отвора вратите за хомосексуалците во црквата, како што беше речено, иеко тие не се црква, туку најголемата секта во христијанството. И сега брат Барт Бруче постави прашање дали ова случајно? Ватикан ги отвара вратите за хомосексуалците, веројатно затоа што поголемиот дел од неговото свештенство е сериозно загрозен од овој греф, а Адвентичката црква одново и одново расправа за прашањето на ракоположување на жени во црквата. Се разбира, не е случайно. Ние денес живееме во времето на Лот, ние денес живееме во времето на Содом и Гомор. И тоа е нешто многу трагично. Тоа, за мене лично тоа не е само една површна информација. Јас тоа на кожа сум ја искусил таа трагедија. Меѓутоа, да, ние ќе бидеме и ќе продолжиме да бидеме разочарувани од луѓе, Без оглед дали се тоа мажи или жени во прашање. Без оглед дали се тоа водачи или други верници, браке и сестри. Меѓутоа, знаците што Господ ги кажал за ова последно време, навистина се исполнуваат. Сепак, јас имав намера да го насочам нашето внимание а во некоја друга прилика ќе се навратиме малку на темата што премиерот ја покрена во врска со здравата исхрана. Затоа што неодамна исто така разбрав, иако јас лично не ја проверив таа информација, меѓутоа верувам на бракета што ми ја пренесоа, дека токму оваа влада дозволила увоз на генетски модифицирана храна за, како сточна храна, значи за животните. Веројатно си велам во умот, веројатно премиерот токму затоа сега решил да пропагира здрава исхрана, односно со други зборови, со други зборови, иако, како што вели брат Зоран и отворено тоа го рекол, не јадете месо, а тоа што не го рекол во заграда е, затоа што од сега натаму нашето месо е ке, и ќе биде веќе заразено со генетски модифицирани организми. Со други зборови, тоа веќе нема да биде храна. Тоа веќе ќе биде отров. Јас би сакал да ја нагласам таа скриена порака што владата ја, ја упатува до целијата македонска јавност. Од сега натаму не јадете месо. Од вчера натаму не јадете месо затоа што повеќе не сте сигурни и да сакате да јадете. <laughs> Ако воопшто постои тука некој кој што и понатаму би сакал да јаде, повеќе не сте сигурни дали ќе купите месо или ќе купите отров. Затоа што во Америка каде што од каде што излегува сите тие зла и каде што започнал да се практикува последниот греф, значи генетскиот инженеринг. Најпознатата фирма за печени пилиња, Kentucky Fried Chicken, или скратено КФЦ, доби судска забрана да го користи тој назив за својата фирма. Значи, повеќе да не се нарекува така, затоа што тоа што таа го продава не се пилиња. Тоа веќе не се пилиње, не се кокошки, не се животни. Тоа е генетски модифициран организам, значи тоа е нешто трето. Тоа треба да се измисли некое ново име за тој вид. Тоа не е веќе кокошка, не е пиле. Може и нешто полошо. И фирмата одлучила да, бидеќи е приморана судски, да не се вика така, меѓутоа ќе се вика само КФЦ, за да се да задржи стариот бренд. Значи, нема цел назив, току кратенката е единствениот неизин назив. Кратенка која што ништо не значи. Затоа што тоа што таа го продава не се пилиња. Тоа е нешто трето, нешто друго. Ни кокошки, ни пилиња. Од денеска натаму можете да сметате дека тоа е случај со било кој местни па зашто да не, и млечни производи во Република Македонија. Едноставно нема да знаете. Дали живееме во последното време? Дали Елена Вајд кажуваше дека во последното време Господ ќе ни покаже кога треба да напуштиме некои работи во нашата исхрана? ако тоа не сме го направиле пред тоа, до сега, дали одлуките на македонската влада се еден таков сигнал или не се? Се разбира дека се. Бидеќи ова не се никакви верски догми, ова е нешто што можете да го кажувате на сите ваши соседи, пријатели, колеги, роднини, затоа што било кој здраворазумен човек во Република Македонија повеќе не би требало ниту да пие млечни производи или да јаде, ниту месо, купено од било која месара во Македонија, затоа што не може да биде сигурен дали е тоа на вистина месо, дали е тоа на вистина млеко, како што ги знаел досега, или е отров. Не може повеќе да се знае. Најсигурно е тие работи, тие производи да се напуштат. Уште една? Кажи една кратко За депресија. Добро. Благодарам. Мијатите самата застанавме, значи, кај случајот во Матеј 21 глава, каде што се подсетивме дека целиот еврејски народ го сметал Јована Крстителот за пророк. Читаме во Јован 11 глава дека многу јудејци поверувале во Христа, особено по Лазаровото воскресење. Ако целиот еврејски народ поверувал во Јована Крстителот дека е пророк, што тоа значи во превод? Дека верувал во Јовановото сведоштво дека Исус од Назарет е кој? дека е јагнето Божјо што ги зеде на себе гревовите на светот. Значи, целиот еврејски народ, ако верувал дека, или големото мнозинство на народот, ако верувал дека Јован Крстителот е пророк, во превод тоа значи дека верувал дека Исус Христос е Месијата, Спасителот, не само на Израел, туку на целото човештво. Бил на некој начин бил подготвен да го прифати Христа за Месија. И Христовото влегување во Јерусалим, таа недела пред Воскресението, навидом на вистина тоа и означуваше, дека целиот народ го прифаќа Христа за Месија, за син Давидов, за цар на Израел. Тој ден Христос го исполнил пророќството на пророкот Захарија, 9 глава, 9 стих, дека токму така Израелскиот цар ќе влезе во Ерусалим, качен на магаре. Зошто тој народ, кој што вака го поздравувал синот Давидов, прогласувајќи го за цар, и признавајки го за Месија. Зошто тој народ го отврла Христа само пет дена подоцна? Постои само една причина. Причина која што првосвещеникот Кајафа самиот ја артикулирал, самиот ја кажува во Евангелието според Јован. Ако не преземеме ние ништо, си дозволам да ги парафразирам неговите зборови, тога што ќе се случи? Целиот народ ќе поверува во него. И ќе дојат римјаните и ќе го срушат нашиот град и ова свето место. Ако не превземеме ништо, целиот народ ќе поверува во него. Заклучок, зашто еврејскиот народ го отфрла Христа и живее во проклество во последниве 2000 години. Затоа што народот ја прифаќа и се покорува на конечната одлука на неговите водачи, на Синедрионот. Како што реков, тогашната светска елита тогашните доктори и магистри по теологија, водачите, не на некоја секта безначајна во овој свет, туку водачите на Божиот народ, на Божијата црква. Дали овој пример на отфрлање на вистината Затоа што водачите, верските водачи, учените доктори, учените теолози ја отфрлаат. Го гледаме и подоцна низ историјата. Низ историјата на самата црква. Се до ден денеш. Се разбира да. Можеме да наведеме еден куп примери за тоа, каде што водачите на црквата, каде што учените теолози се тие кои што го водат народот во ерес, во заблуда, ако се работи за доктрина, или го водат во греф и беззаконие, ако се работи за практични постапки. Зошто народот е склон да им верува на верските водачи? Како? Много интересно прашање. Би сакал во овој контекст Прво да разбереме кои биле луѓето во Синедрионот. Елена Вајт на едно место кажува дека кога Христос ги укорувал верските водачи на своето време, значи на својот народ, и со сите тие остри изрази што ги читаме во Евангелијата, тој всушност ги укорувал оние чии што авторитет евреите биле од мали нозе воспитувани да го почитуваат како нешто свето. Че значи, замислите, овие лидерите на адвентизмот не се никој и ништо. Евреите биле воспитувани своите верски водачи, своите учени теолози, рабини, кни, книжевници, законици, да ги и самото свештенство, да ги почитуваат како свети лица. Како што се вели во православието, неговата светост, патриархот, тој и тој. А тие навистина биле и учени лица. Да се подсетиме на некои одлики што историјата успеала да ги забележи во врска со луѓето кои што го сочинувале Синедрионот, било преку обшти квалификации за тоа кој се можел да биде избран за член на Синедрионот, било преку конкретни податоци за некој од нив. Како што можете да забележите, нема да го преведам и да го читам сето ова, меѓутоа само некои побитни работи. Како прво се разбира, да биде член на Синедрионот, највисокиот еврејски суд, требало да се биде еврејн. <laughs> се разбира. Или, како што би рекле во контекст на мислата од предходната сабота, требало да се биде човек, а не куче. Зашто евреите ги сметале ги сметале другите народи. Ја би сакал во да овој контекст да ве подсетам на фактот дека не само Исус и обратените незнабожци го признавале на некој начин како природна поделба тоа што евреите ги сметале незнабожците за кучиња. Туку што им вели еден друг евреин, а голем христијански апостол Павле на ефесијаните, например, во своето послание до нив. Вие, кои што не бевте народ, а сега сте народ Божи. Што не биле ефесијаните пред да станат народ Божи, пред да станат елита, поголема од светската елита, затоа што Христоите Спенци не се од светот. За нив и светската елита е втора класа. За оние кои што не се од светот, за оние кои што се исполнати со Светиот Дух и ги води и ги управува Светиот Дух. Ефесијаните не биле народ, не биле никаков народ воопшто, вели. Вие кои што не бевте народ. Како не биле народ. Зарем македонците, грците, римјаните, вавилонците, египјаните не биле народ. Не биле народ. Биле изедначени со животни. Апостол Павле не пропушта и самиот да се пофали дека е што? Не евреин, туку е евреин над евреите. Од племето Венјаминово, Филипјаните 3.5, Членот на Синодријано требало да биде човек учен во законот. Било усмениот закон, значи целокупното усмено предание на рабините, или пишаниот закон, Моисеевите книги, Тората требал да биде, се разбира, добро подкован во познавањето на целокупното еврейско предание, кое што подоцна било запишено во Мишната и Гемарата, составните делови на Талмудот. Но сега доаѓаме до некои поинтересни квалификации. Требало предходно да служи во најмалку три, значи, да имал најмалку три други служби во еврејското обштество, пред и секоја поранг, значи повисока од предходната, и да биде член во една од тие служби на пониз, така наречениот понизок, односно ако се секавате кога зборував за еврејското правосудство, нели, имаше три степени на еврејски судови. Значи, требало да биде на овој вториот степен, понизок од Синедрионот по ранг требал да биде човек кој што има темелни знаења од сите познати науки во тоа време, замислете. Значи, не сега теологија, закон, туку од сите познати науки, темелно знаење. замислете, некој да треба да биде член на одборот на Генерална конференција, или нека биде светиот синот, било кое највисоко управно тело, и да биде да има темелни познавања од физика, хемија, астрономија, лингвистика, медицина. Замислете, овие луѓе не биле зафрлани. Се вели значи дека раби Исмаел и неговите ученици знаеле во тоа време да сецираат човечки тела и биле темелно запознати со целокупната анатомска физичка структура на човековиот организам. Збројаме за луѓето што тогаш биле во Синедрионот. Луѓето што го суделе Христа. Секој студент од Академијата на познатиот Рабин Хилел било познато дека исто така биле врвни стручњаци за скоро секоја гранка од тогашната наука. Членот на Синот требал да биде исто така врвен лингвист, да биде способен да ги зборува јазиците на сите околни, значи на паганските народи. Се разбира, понатаму следат други квалификации, некои од нив кои што се поврзани со одредбите на Моисеевиот закон, од типот да нема телесен недостаток и така натаму, но сето тоа нема да го читаме. Сакав само да нагласам дека еврејските водачи во тоа време навестена биле врвни стручњавци. Релативно, ако ги споредиме, со водачите на било која христијанска црква во последни, во подоцнежниот период, можеме да речеме дека, че значи, повторно релативно ќе речем, И бидеќи секоја наредна генерација има поголеми знаења од предходната, тоа е природен закон. Оваа стручна спрема што ја имале луѓето што го осудиле и го распнале Христа е повисока од било која друга структура на верски водачи низ историјата. Јас не можам да кажам за нито една црква, без оглед дали се работи за синот или генерална конференција, да е тој составен од луѓе кои што се не само стручњаци по теологија, туку луѓе кои што се стручњаци од сите познати науки на нивното време и кои што ги говорат јазиците на голем број околни народи. Сепак, ова била луѓето што го отфрлиле Христа. И јас најавив еден цитат од големата борба мејатата сабота. Меѓутоа Господ сакал да ме подсети не да лава, благодарение на брат Борче, на еден цитат од Духот на пророкството кој што е посебно актуелен и за наше време и за оно што ќе биде зборувано во наредните предавања од оваа серија, која што ја насловив како доктрина Ке прочитам еден карактеристичен цитат од Духот на пророкството, кој што се занимава со прашањето на двата отпада, едниот наречен алфа, значи првиот голем отпад во адвентизмот, а другиот наречен, како? Омега. Кој бил алфа отпадот? И кој бил на негово чело? Тоа бил најучениот доктор на Адвентичката црква од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. И овој пат, овој пат доктор во буквална медицинска <laughs> смисла на зборот. Джон Харви Келок Што било карактеристично за неговиот отпад? До сега може би сте прочитале и сте изнаслушале еден куп верзии што се го сочинува неговиот отпад. И ние сме биле склони да го прошируваме сето тоа. Отпадот од, од тоа време можеме да речеме дека е многу работи. Отфрлањето на вистинското евангелие во Минеаполис, отфрлањето на господовиот план за реорганизација на црквата, за децентрализација поточно, и прифакањето на еден централистички план од 1903 година наваму. Мегутоа, сепак конкретниот отпад за кој што зборува Елена Вајд, како сведок на тие случувања и на тоа време, се однесува за една книга што ја напишал доктор Келок, Живиот храм, иако тоа е книга која што имала намена да се занимава значи, со здравието, со медицината, со физиологијата на човечкото тело, зашто бил стручник и тоа врвен стручник. Се вели, се вели дека некои членови на европски кралски семејства оделе да се лечат во здравствениот центар на доктор Келк. Не само обични пациенти, дури не само обични богаташи од Америка, туку членови на европски кралски куки оделе да се лечат кај доктор Келк. Тој ги имал врвните медицински знаење на тоа време за целиот свет. Тој бил авторитет за целиот свет. Но тој во таа книга во која што ја напишал, под наслов Живиот храм, го вовел она што Елена Вајд го нарекува алфа отпад. Да ги прочитаме незините зборови. Мошно интересни. Елена Вајд вели во книгата избрани сведоштва, прва книга 200-та страница, значи страница број 200, лесна за помтење. Во книгата Жив храм или Живиот храм, значи книгата на доктор Келок, представена ни е алфата од смртоносните ереси, значи почетокот на смртоносните ереси. Таа го потребува зборот ерес тука, односно ереси во множина, и ги нарекува смртоносни. Вете, ова не е, обич... значи, ова не е шега, ова не е некој мал проблем. Ако се работи за смртоносна ерес, тоа значи дека ако ја прифатите и ако ја верувате таа ерес, вие сте загубени за вечност. Омегата ќе следи подоцна Значи, во книгата Живеот храм била алфата на смртоносни ереси. Омегата ќе следи подоцна и ќе биде прифатена од оние кои што не сакаат да ги прифатат предупредувањата што Господ ги дал. Од кого се ќе бидат прифатени? Од оние кои што не сакаат да ги прифатат предупредувањата што Господ ги дал. Да прочитаме што представува омегата на смртоносни ереси. Ние можеме, навистина, и сме зборували и порано, да, да ги наброиме сите глупости што се случиле во адвентизмот во последните неколку децении. А особено денес живееме во време кога се случуваат се пофрапантни и пофрапантни настани кои што представуваат голема соблазан и за верниците и за луѓето во светот. Во еден нејзин најпознат цитат од седмата поточно специјални сведоштва, така се нарекува, значи ова да не го мешаме со книгата Избрани сведоштва, специјални сведоштва, серија Б, односно втора серија, број 7, 39 и 40 страница, таа вели, непријателот на душите се потрудил да ја всади, да ја внесе предпоставката дека голема реформација треба да се случи помеѓу адвентесите на седмиот ден. И дека таа реформација ќе се состои во што? Во отфрлање на доктрините кои што представуваат столб на нашата вера да застанам за момент. Елена Вајд прорекува во свонезино време дека во Адатишката црква ќе се случи так, таква голема промена што туди ќе се нарекува реформација сето тоа. И дека таа реформација всушност ќе се состои во отфрлање на доктрините што представуваат темел на нашата вера. Каква е таа деформација? <laughs> Луѓето ке сметат дека е тоа реформација, а всушност е голема и тешка деформација. Дали се исполнило вакво пророќство до сега во Датишката црква? Може би не до крај. Отфрлање на доктрините, се работи за доктрина, отфрлање на доктрините кои што представуваат основа на нашата вера. Што ќе биде последица ако се прифати ова, како што ја нарекува Елена Вајти, реорганизација? Принципите на вистината кои што Бог во својата мудрост и ги дал на црквата на остатокот, ќе бидат исто така отфрлени. Нашата религија, вели, ќе биде променета да повторам уште еднаш, Елена Вајд прорекува дека нашата религија ќе биде променета. Од кого? Од новата организација во Адвентишката црква. Од верските водачи на омега отпадот. Основните принципи кои што го подржуваат делото во последните 50 години, значи до тогаш, додека таа го пишува ова, од почетокот на адвентизмот па до тогаш, основните принципи кои што го подржувале делото за последните 50 години ќе бидат сметани за погрешни, ќе бидат прогласени за погрешни. Ќе биде воспоставена нова организација, велел нам. Ќе бидат напишани книги од нов поредок. Книги по нов терк. Ќе биде воспоставен систем на интелектуална филозофија. Ова, ова мене најмногу ме интригира. Значи, во Ататичката црква ќе се пишуваат книги по нов терк. Само да ве подсетам дека денес Ова пророќство е не само исполнето, туку е надминато, затоа што денес Атлантичката црква не само напишала и изнапишала книги од нов терк, туку почнува да ги менува книгите на Елена Вајт. Најдобар пример за тоа е осакатената голема борба која што Белградската унија ја издаде овие денови, и за која што една сестра од Ниш, бурно реагираше на интернет и ги прогласи сите овие учени теолози на Адвентишката црква од незината Унија за отпадници, наевувајки дека Господ ќе подигне нови луѓе кои што ќе го завршат неговото дело. Што прават учените доктори по теологија? Внесуваат смртоносни ереси внесуваат погрешни доктрини во Божијата црква. Нашата религија ќе биде променета. Ќе биде воведен систем на интелектуална филозофија. И сега внимавајте што се кажува. Основачите на овој систем ќе одат по градовите и ќе вршат прекрасно дело ќе вршат хуманитарни дела. Значи, водачите на овој нов систем ќе вршат добри дела по градовите. Не добри дела под наводници, туку вистински добри дела. Хуманитарни дела. А сепак, што е проблемот? Проблемот е што ќе проповедаат смртоносни ереси, ќе воведат смртоносни погрешни доктрини. Саботата се разбира, продолжува Елена Вајд, ќе биде површно почитувана, како и незиниот Бог кој што ја создал. Навистина, сведоси сме на тоа до ден денес, дека постои се помалку и помалку стравопочет, па и кон начинот на кој што се однесуваме спрема Божијето име. И последната реченица од незиното сведоќство, од овој цитат, гласи – ништо нема да биде дозволено да застане на патот на ова ново движење. Значи, ова ново движење ќе се служи со насилни методи, како што велеше брат Славе, како велеше, со црквна диктатура или како го викаш? Црквено насилие го викаше, се се сетив. Ништо нема да биде дозволено да застане на патот на ова ново движење. Значи, не само ќе воведуваат доктрини кои што се смртоносни ереси, туку ќе се служат со секакво насилие да го наметнуваат тоа врз верниците, да ги исклучуваат и да ги бркаат сите оние кои што се спротиставуваат на ова нивно движење. Дали овие пророќства, овие сериозни зборови сега се исполниле во Адвентишката црква. Јас ке ви докажам дека се исполниле по-драстично и по-фрапантно него што то сега сте мислеле или мислите. Се разбира, за тоа ке ми требаат сите наредни саботи. <laughs> значи, ако даде Господ живот и здравие, продолжуваме со доктрина број 3, следната сабота на 25 А до тогаш нека Господ ве води и ве благослови и во текот на овој саботен ден, и во текот на нашата престојна седмица. Нека му е фала и слава вечно. Амин.